для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша увазе першыя старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. прагаласаваў. Машына не спынілася. Мабыць, выгляд падарожнага не зрабіў на шафёра належнага ўражання. Але сам пасажыр думаў аб сабе інакш. У свае 18 год ён быў поўны высокіх мараў і надзей. Без гонару і зазнайства лічыў, што ён чалавек цікавы і апрануты для студэнта прыстойна, а таму мае права на ўвагу людзей. Аднак ён не пакрыўдзіўся і не ўзлаваўся, хоць і не першы ўжо вадзіцель так няўважліва праехаў міма. Правёўшы позіркам машыну, ён зноў з прыемнасцю разлёгся на прыдарожнай лаўцы ў цяні сосен, паклаўшы галаву на сваю пацёрты цыратавы партфелік, напакаваны марамі, надзеямі, і рознымі думкамі гэтак жа поўна, як і галава студэнта. Але ў партфелі яны ляжалі ў выглядзе дзённікаў, у якіх добрая палавіна розных здарэнняў і падзеі была выдумана, і вершаў простых, наіўных, але шчырых, бо ўсе яны прысвячаліся ёй. Пятру ляжаў на спіне і глядзеў бяздонны блакіт яснага жнівеньскага неба. Ён думаў пра яе. Здараецца, што бывае цяжка ўявіць дарагія рысы блізкага чалавека, калі вельмі хочацца гэта зрабіць. Але сёння Саша уяўлялася так ясна, быццам увесь час стаяла перад ім, пакуль ён ляжаў тут за горадам, чакаючы спадарожнай машыны. Можа, праз гэта хлопец не надта спяшаўся хутчэй дабрацца да месца, хораша думаць так. Не. Ён марудзіў і не пабег 30 кіламетраў пехатой адразу з цягніка, як адразу рабіў гэта пазней. У душы было тое дзіўнае пачуццё, якое мы часта перажываем асабліва ў юнацтве, калі разам з моцным жаданнем з імкненнем хутчэй дасягнуць мэты пасяляюцца трывога, няўпэўненасць. Трывогу гэту адчуваў і Пятро. Адна рэч сустракацца вечарамі на адной з цёмных вуліц гомеля, гаварыць аб самых высокіх матэрыях, цалавацца, і зусім інша прыехаць да яе у вёску, на кватэру, дзе яна сама гаспадыня. Да таго ж, тры месяцы, якія яны не бачыліся, здаваліся яму вельмі доўгім тэрмінам. Колькі сплыло вады за гэты час, і ён ездзіў на практыку аж на Усібіры, вярнуўся па-ранейшаму студэнтам, а яна скончыла школу і паехала на працу вось у гэтую далёкую вёску, куды яму трэба неяк дабрацца. Яна ўжо самастойны чалавек, фельчар. У яе новыя знаёмыя. Колькі ў вёсцы настаўнікаў і іншых хлопцаў. Непрыемнае пачуццё запякло ў грудях, наіўнае і страшнае пачуццё беспадстаўнай рэўнасці. Чаму яе два пісьмы былі такія кароткія? Даруй няма вольнай хвілінкі. Здавалася, здавала экзамены, знаходзіла час – пісаць па некалькі старонак. А тут у вёсцы раптам не хапае часу быццам ва ўсім сельсавеце адны хворыя. Праўда, яна сама яго запрасіла ў апошнім пісьме прыехаць у госці, але якое гэта запрашэнне, адзін сказ у канцы, як бы між іншым для ветлівасці, можа спадзявалася, што ён не адважыцца прыехаць. Пятро такіх думак ажно усхапіўся і абышоў вакол лаўкі. Ён пачаў думаць аб той нечуванай у гісторыі чалавецтва страшэннай помсце, якую ён здзейсніць, калі не дай Божа, яна здрадзіць яму. Крыху супакоіўшыся ён лёг зноў. Перад ім лёгка гойдалася галлё сосен. Над самым вухам пранізліва закрычаў паравоз. Побач праляскаў таварны састаў, Пятро усміхнуўся, жахі зніклі. Ён зноў бачыў яе вочы, блакітныя і ласкавыя. Адчуваў на вуснах цеплыню яе пацалункаў. Не, не. Яна добрая, шчырая, Яна кахае яго назаўсёды. Пачуліся галасы і смех, ён схамянуўся. Вялікая група жанчын з кошыкамі, бетонамі, чаравікамі ў руках вярталася з горада і таксама размясцілася адпачыць пад соснамі. «Тёткі, да холныч далёка!» баючыся натрапіць на людзей з той вёскі, дзе працуе яна яго Саша, бо такія людзі абавязкова пачалі б дазнавацца, да каго ён едзе. Пятрухі трапытаўся пра адлегласць да суседняга мястэчка. Пытаўся проста так для забаўкі, бо ўжо дакладна ведаў ад гаваркога стрэлачніка колькі кіламетраў не толькі да холміч, але так кожнай вёскі по гэтым шляху. «До вечера поляжи, ближей будешь», – засмеялась одна из молодец. «Видать, до дому так спешается, а мати не дочакая не дочакается», – с докором сказала старая. Мабыць, яны бачылі яго тут на гэтай лаўцы, калі яшчэ ехалі ў горад, бо самая маладая зноў пажартавала. «Да нявесты, нябось, даўно пяшком дабег бы!» Словы яе ўкалолі хлопца – Яму стала сорамна за тое, што ён ляжыць. Пятро ўзяў партфелік і адышоў у бок, каб не чуць іх смеху і жартаў. Але неўзабаве пад'ехаў спыніўся грузавік, і жанчыны, загрымеўшы бетонамі, пачалі шумна залазіць у кузаў. Пятро падышоў, спытаў у шафёра, ці можна пад'ехаць. «Пяць рублёў», буркнуў тоўсты чырванатвары чалавек больш падобны на дырэктара маслазавода, чым на шафёра. Гэта было дорага. А тым больш для беднага студэнта ў яго ў кішэні ляжала ўсяго нейкая дзясятка. За гэтыя грошы яму трэба было вярнуцца са свайго няблізкага падарожжа назад. Таму ён уедліва сказаў чырванатвараму вадзіцелю: «Дякуй за ласку. І рушыў назад да пераезда. Жанчына, мабыць, стала шкада юнака, Яны нешта сказалі шафёру і паклікалі: «Хідзі, садзіся, Чаго там? Можа, пасватайся да нашых дзяўчат. Шафёр таксама лагодна крыкнуў: «Гэй ты, На гонары далёка не паедзеш, садзіся, давязу. Пятро не азірнуўся. Толькі калі машына рушыла і крыху усе ў пыл, ён павярнуўся і шпарка закручыў следам за ёй, туды, дзе канчаўся невялікі сасняк, і адкрывалася шырокае поле. Хто ішоў па дарозе ад рэчыцы на лояў, той ведае, якая гэта сумная і цяжкая дарога асабліва ў летнюю спёку. Яна цягнецца па голай, як стэп раўніне, і нават першыя 30 кіламетраў да холмеч абмінае зялёныя аазісы вёсак, дзе падарожны мог бы напіцца з калодзежа сцюдзёнай вады і адпачыць у цяні вербаў ці вішняку ні дрэўца, ні кустоў, ніводнай рачулкі. Ёсць некалькі равоў, па якіх сцякае ў дняпро вясновая вада, ды ў жніўні яны заўсёды сухія. Але самае пакутлівае на той дарозе гэта ўвесь час бачыць недалёка злева густую сцяну лесу, а з узгоркаў, як спакусліва паблізквае на сонцы – крыху бліжэй лесу паміж яркай зеляніны лугу, палоса вады. Але да Дняпра 2-3 кіламетры. І вядома, не ў кожнага пешахода хапае волі падоўжыць свой шлях на некалькі кіламетраў, каб пакупацца. Раней дарога вяла паўз самы дняпро праз вёскі жмурыўка заспалі вашы, але нейкі дарожны начальнік, які мабыць ніколі не хадзіў пехатой вырашыў пракласці яе полем, каб зрабіць больш простай кароткай нібыта больш праезджай вясной і ўвосень. Да ад гэтага яна не стала ні карацейшай, ні больш праезджаў ні пагоду, добра, што ў наш Шчаслівы час, калі ўсюды столькі машын нават закаханыя паэты не ходзяць пехатой. А ці добра? Прайсці аднаму па добрай дарозе і ў добрым настроі хіба непрыемна гэта. Колькі перадумаеш усяго, Як хораша памарыш, паспрачаешся са сваімі праціўнікамі, А колькі варыянтаў новай рэчы, Я маю на ўвазе нашага брата пісьменніка можа з'явіцца ў выніку гэтага роздуму. Колькі нечаканых і цікавых сюжэтных ходаў раптам знаходзіш. Ніхто табе не перашкаджае, ты можаш размаўляць са сваімі героямі, гаварыць за іх, прыслухоўвацца да іх галасоў, спяваць, не маючы слыху, складаць вершы, не маючы таленту адным словам, можаш рабіць, што хочаш. Амаль нідзе не адчувае чалавек сябе больш вольным, як у дарозе, і асабліва сярод шырокага поля, калі ўсё відаць далёка навокал, і ты ўпэўнены, што ніхто не чуе тваіх думак. Пятро, як і кожны ў яго гады, быў паэт у душы. І ў яго хапіла занятку на добрую палавіну дарогі. Ён не заўважаў ні спёкі, ні аднастайнасці пожняў, ні пылу, нават Дняпро не вабіў яго. Першая празаічная рэч, на якую ён мусіў звярнуць увагу, былі ўсё, уласныя парусінавыя чаравікі. Пра іх нельга было не падумаць, бо гэта была самая ненадзейная частка яго ўбрання. Пятро прысеў на запыленую збочыну, разоўся і, загарнуўшы чаравікі ў газету, паклаў іх у партфель побач са сваім духовным скарбам але самы шчаслівы закаханы і самы натхнёны паэт урэшце стамляецца. Тады знікае жаданне марыць. Чалавек пачынае чытаць лічбы на кіламетровых слупах і адразу заўважае, якая па сутнасці гэта аднастайная цяжкая дарога, як голай сумна на полі ў жніўні. Убрана збажына, пажоўк бульбоўнік пачарнела няскочаная грэчка. У Пятра гэтая стомленасць прыйшла разам са смагай, вельмі захацелася піць. І он дастаў кавалачак хлеба, які захапіў тайком у сталоўцы у час недання, адкусіў і доўга трымаў роце, смакуючы салёна-салодкую мякаць. Але калі ён вызначыў па слупах, што патрэбная яму вёска ўжо недалёка, то адразу забыўся на стомленнасць і смагу. Іншыя турботы апанавалі яго. Хм. Нельга паявіцца перад Сашай у такім выглядзе, запыленым, з бруднымі рукамі і нагамі, засмяглымі губамі. На шчасце яму ўдалося знайсці пад адным мостам цераз роў лужану дажджавой вады. Наўрад ці згадзіўся б ён у іншых абставінах мыцца ў такой вадзе, але тут іншага выйсця не было. Пятро старанна выбіў пыл са штаноў і някепска памыўся. У воўнай форме, зашпілены на ўсе гузікі, абуты, буты, набліжаўся ён да вёскі ахутаны залатым пылам. Заходзіла сонца, вяртаўся з поля статак, Боязь і радасць, трывога і лепшая надзея, няўпэўненасць і юнацкая задзірыстая рашучасць перамяшаліся ў дзіўнае і вельмі салодкае пачуццё. Нялёгка было яму спытаць у жанчыны, якая вельмі цікаўна аглядала яго, дзе кватаруе фельчарыца Траянава. Жанчына паказала на вялікую хату са старым клёнам пад акном. У двары Пятра сустрэла дзяўчынка год васьмі, якая на ганку скрэбла бульбу. «Скажыце, Саша дома?» Нясмела спытаў Пятру, быццам перад ім была немалая, нехта стала і суровы з выгляду. «Хто?» – незразумела дзяўчынка. «Александра Фёдоровна Траянова!» – яшчэ больш разгубіўся хлопец. «А, -а, «А, вонь, у садзе!» – і гукнула. «Тётя Шура, да вас прыйшлі!» Пятру подбіг кінуўся ў сад, нібы спалохаўся, што Саша можа некуды знікнуць. Саша ў знаёмай сукенцы ляжала пад яблыней і чытала. Яна не ўзняла галавы, быццам нічога не чула. Пазней, значна пазней, яна прызналася, што убачыла Пятра яшчэ за вёскай, на дарозе, і таксама спалохалася. Нават спачатку падумала схавацца. А дачку гаспадыні папрасіць каптай сказала, што яе няма дома. Але зразумеўшы, што гэта і наіўна, непрыгожа і жорстка, яна, каб не выдаць свайго страху, свайго хвалявання, засталася ляжаць, глядзець у кнігу і слухаць спалоханыя удары ўласнага сэрца. Размову Пятра з Нінкай, яго паспешлівыя, крокі. Пятро спыніўся за колькі крокаў ад яе. Недзе ў глыбіні душы ўспыхнулі крыўда і рэўнасць. Пісала, што часу няма, а сама ў садзіку кніжачкі чытае. Але крыўду гэтую захліснула гарачая хваля пяшчоты, і ён шэптам паклікаў: « Саша! Яна ўзняла галаву, і шырока расплюшчыла свае вялікія прыгожыя вочы. У воцвіце вячэрняй зары зусім пунцовым зрабіўся яе твар. Ты? Пятра шаламіла такое яе здзіўленне, і ён стаяў разгублены бездапаможны варты жалю. Саша зразумела, што ён адчувае і хутка ўзнялася, села на коўдру, на якой ляжала, паправіла сукенку і працягнула руку. Ну, добрый вечар, будь гостем. Ён паціснуў яе руку і зморана апусціўся побач. Стаміўся. І гэтае яе такое простае ласкавае запытанне расчуліла да слёз сапраўды страшэнна зморанага хлопца. Ён з удзячнасцю паглядзеў на Сашу затуманенымі вачамі і, не маючы сіл, вымавіць слова прыпаў вуснамі да яе рукі. Але яна адняла руку і адсунулася ад яго. Не трэба. Нінка падглядае. І наогул, ведаеш што, ты э, будзеш маім братам. Братам? Але э, я скажу, што ты мой брат. Навошта? Я не хочу, каб у вёсцы загаварылі, што да доктаркі прыязджаў жаніх. Раней яна ніколі не гаварыла такіх слоў, як жаніх, нявеста. Юнацтва яны здаюцца занадта грубымі. Але цяпер слова гэтае не абразіла Пятра наадварот, узрадавала, і ён ахвотна згадзіўся: "Добра, буду братам. Кім хочаш, абы толькі быць з табой, Сашок". А я не думала, што ты прыедзеш. Хоць мне вельмі вельмі хацелася, каб ты прыехаў. Ты галодны, праўда? Магчыма, ад разгубленасці ці адчування сваёй віны перад ім яна рабіла нечаканыя пераходы. Некалі ён кляўся, што ніколі не скажа ёй няправда, але тут чамусьці схлусіў. Не. Я бедаў нядаўна ў рэчыцы, я э, на машыне ехаў. Саша шпарка подхапілася і взяла в одну руку яго портфель, у другую коўдру. «Хадзем у хату!» І гарызліва бліснула вачамі. «Ты прывёз дзённікі, правда?» Яна любіла чытаць яго дзённікі, хоць верыла не ўсяму у іх. Па дарозе яна падскочыла і сарвала яблык. Дзіўна, Але гэта неяк адразу супакоіла Пятра. У першай хвіліну яго з'явілася адчуванне, што за тры месяцы, як яны рассталіся, Саша вельмі змянілася, пасталела. І ад гэтага як бы стала больш далёкай чужой. Адчуванне такое палохала яго і раптам, што Па тым, як яна сарвала яблык, ён пазнаў сваю Сашу. Некалі на спатканнях яна часта рабіла так. Сярод сур'ёзнай размовы аб самых высокіх матэрыях раптам падскоквала, зрывала каштан ці галінку ліпы ці проста ліст, клала яго на руку і страляла. Або калі яны часам выходзілі ўвечары за горад, раптам прапаноўвала – давай на выперадкі. А як хораша адчуў сябе юнак, калі яны селі за стол, адзін супроць аднаго і пачалі есці пахучае холоднае малако з чорным хлебам, у якім трапляліся неразмолатыя зерні і хрумсцелі на зубах. Як шмат хто ў яго ўзросце, Пятро ў кожнай з'яве шукаў сімвалічнага. Дагэтуль ён ніколі не сядзеў з ёю за адным сталом. За два гады амаль штодзённых сустрэч у іх ні разу нават і думкі не ўзнікала, каб зайсці разам у сталоўку ці ў рэстаран, не. Яны нават у кіно не хадзілі. Саша ў парта не згаджалася. Пасля она прызналася, што саромілася свайго беднага ўбрання. Яна была з беднай сям'і, расла без маці. І вось яны сядзяць за адным сталом, Пятроня зводзіў позірку з твару дзяўчыны. У хаце гусцеў змрок, але ён бачыў яе любыя вочы. Цяпер яны глядзелі ласкава і закахана. Яна падлівала малака, и тихо просила «Пі, пі, не саромися! Дзівны ты які!» пытаў, чаму дзіўны, Ды яна і не змагла б адказаць. Ёй было радасна, што ён прыехаў, што не толькі гучнымі словамі ў пісьмах, вершах і дзённіках, але справай даказваў сваё шчырае каханне. Але было і неспакойна на душы. Яна з трывогай чакала гаспадыню. Сябры выслухалі першыя старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.